Eta segitzen eh, dugu miagitze alderat eh, joanez, Michel Venak izanen da osapeza, Didier Borotjaren sustengoa eskuratu eh, bazuen ere. Sorpresa sortu zuen atzo, Max Brisonen parian, Michel Venaken zerrenda abetzale batzu zerrenda hortan sartuak ziren, tartian uh, peio klaveri hor dugu. Egunon zuri? Bai, egunon, zure guzier. Eta abertzale gisa zer ukanen duzue miagitzeko kontseilu berrian? Oh, ah, berden lekoa dugu, guk astapenetik sartu ginen uh, Michel uh, Vanaken astapen astapenetik, eh, taktika bat uh, zen miarritzen, miarritzuko abertzaleek gure hartzian uh, ipatu ginoen eta onartu ginoen taktika hori, beraz behar dugun uh, lekoa dugu. Taktika bat eh, aipatu duzu, taktika batan eh, onurak ere sekatzen eh, dira, zer egiteko gaitasun antziste abertzalentzat, miagitzeko abertzalentzat gaur egun? Zer, zer, ez dut entzun. Taktika batan, aipatu zu taktika bat bai. bazela, beraz, onurak ba, badituzu e, abertzalentzat ere, zer egiteko gaiziste gaur egun e, boskazale abertzalentzat miagitzen? Ez, ne, pentsatzen dut, eh, bo, debate luze bat izan da, afen, debate eh, sakon eta beraz bat izan zen duela uh, eh, asiazen urte bat edo edo gehiago, hemen miarritzen. Ea lista bertzale bat montatu berzenez, edo uh, zonaken zerrenda sartzea eta debatea sakona izan zen, uh, abedatxa, ez ginen dena kadoz, biztan dena, baina uh, nahi ginuen absolutuki al, alde batetik bueno, duela ogoi urte, pixkanaka, pixkanaka, uh, txan, sartuak ginituen eh, txantxoak bai uh, azkartzea, baita, baita ere nahi ginoen taktika baten, hauteskunde taktika baten askartzea. azkartzea. Zentapatza zen ginoen abertzale bat, abertzale zerrenda montatuz, bueno, ba, bazen, irrisku, bazen irriskuak um, Beraz, eh, taktika hori onartua izan da, bon, gaur <laughs> eh, ikusten dugu eh, egia ginuela, eta, eta, o, eta, eta bizi, biziki konten gira. Eh, pentsatzen dut, ostion haipatu dut, dutan txantzioak azkartuko ditugula, baita ere, beste, beste txantxo bat sartuko xart, ditugu, ba, badakigu Euskararen lekua behar dugu, bai azkartu, bai berba beste lan bat lan batean bigarren eh, erra batean eh, edo eh, bai beste lan batean sartu, baita ere, badakigu, abertzalek, baditugu, baditugula kompetentziak ideak eta eta proposamenak egiteko, proposamenak egiteko, bai etxe mailan, bai hiri antolak eta mailan, eta, eta beraz, bai, hori Gero, badakigu ere, behar indartu, antolatu, uh, eh, abertzanen miagitzen, bi familiak uh, eh, piskat uh, eh, rundu ziren, bo orain uh, etxe, berean dira, beraz behar dugu uh, abertzale tal, uh, ba, talde azkar bat montatu miagitzen, uh, etorkizuna dibuduz. Peio Klaveri, itzoiekin bukatuko dugu gure gomiten tartea, zure, zureak izan dira azken itzak, Peio Klaveri horretarazten dugu Michel Benaken e, zerrendan aurkezturik, irabazi duzuela atzo, beraz, Max Berrizonen parean miagitzen. Ebe, eskertuko zaitugu gizuntan gure galderek eh, erantzunik, minisker? Minisker zuer.